ԼՂՀ նախագահն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչը քննարկել են Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Արցախի վարչապետն աշխատանքային այցով գտնվում է Լիբանանում։ Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղակարգավորման այլ ընտրանք չկա։ Արաքսի հովտում կհիմնվի ուսանողական, ուսումնափորձնական արտադրական բազա։ Մոսկվայում ընթացող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարում Լևոն Արոնյանն առաջին հաղթանակն է տարել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին,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 Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խմբակցությունները եկել են համաձայնության համանդրական փոփոխություններով զբաղվող մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով դիմել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Նա ասաց, որ հանրապետության նախագահին դիմելու են ոչ միայն ազգային ժողովի խմբակցությունները, այլև արտախորհրդարանական ուժեր։ Մասնագիտական կամ այսպես կոչված աշխատանքային խումբը ձևավորելուց հետո կսկսվի փաստաթղթի տեքստի մշակման աշխատանքը։ Խմբում կընդգրկվեն ոչ միայն Արցախի խորհրդարանի ներկայացիչները, այլև կհրավիրվեն Հայաստանից մասնագետներ։ Իսկ մասնագիտական խումբ ձևավորելու գաղափարը Վահրամ Բալայանի խոսքով հնարավորություն կտա համանadrական փոփոխությունները չդարձնել որևէ ուժի արտոնությունը, նրա նախաձեռնությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 12-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Լիբանան։ Ինչպես մեզ հաղորդել են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, վարչապետը մարտի 12-ին եւ 13-ին մի շարք հանդիպումներ է ունեցել հայազգի եւ օտար ներդրողների հետ, նրանց հետ քննարկել Արցախում ներդրումային եւ բարեգործական ծրագրերի իրականացման արձեր, ձեռք բերել համագործակցության կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Մարտի 13-ին Արցախյան պատվիրակությունը մասնակցել է Մեծի տան Կիլիկյո Արամ առաջին գաթող Հռոբեկոսի գլխավորությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագին, այնուհետև Անտիլիասի կաթողիկոսարանում հանդիպում ունեցել Արամ Արաչինի հետ։ Վարչապետն իր խոսքում կարևորել է Լիբանանահայ համայնքի ակտիվ մասնակցությունն Արցախի գոյապայքարի եւ զարգացման գործում, Արցախի բնակչության անունից շնորհակալություն հայտնելով համայնքին շարունակաբար ցուցաբերվող բարոյական եւ նյութական աջակցության համար։ Մեծի տան Կիլիկյո կաթողիկոսը ողջունել է Արայիկ Հարությունյանին, հավաստիացնելով, որ Արցախի զարգացման եւ անվտանգության ապահովումը համայն հայության առաջնահերթություններից է եւ Անտիլիասի կաթողիկոսությունը եւս ծառայում է այդ առաքելությանը։ Վարչապետի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Լիբանան շարունակվելու է մինչև մարտի 15-ը, ներառելով տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային բնույթի հանդիպումները եւ միջոցառումներ։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ լուծման այլ ընտրանք չկա։ Այս մասին Վիեննայում կայացած Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գործընկերներին ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից գործադրվող ջանքերը, շեշտել նշելով, որ հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծմանը այլընտրանք չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում Արցախի զինված ուժերի կողմից վերահսկողության կորստի մասին բնդող ադրբեջանցի քաղաքագետ Մոբարիս Ահմեդօղլուն արժանի է Նոբելյան մրցանակի։ Նա ակնհայտորեն տարապում է ինչ-ինչ հիվանդություններով, որոնցից մեկը Սարսանգի սինդրոմն է։ Տերտգետ Էյեմի հետ զրույցում կտակով հայտարարել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, հերքելով ադրբեջանցի քաղաքագետ քաղաքագետի տարածած, այսպես ասած, տեղեկատվությունը, թե իբր նշված տարածքներում հայկական զինուժը կորցրել է վերահսկողությունը Խուդաֆերին հիդրոհանգույցի շահագործման հետևանքով։ Նման հայտարարությունները ցույց են տալիս մի շարք խորքային երևույթներ եւ հոգեբանական բարդույթներ։ Նախ նրանք ունենալով պարտվածի հոգեբանությունը փորձում են մի կողմից ցանկալին իրականության տեղ անցկացնել, ինչը բնականաբար այդպես չէ, եւ երկրորդ Ադրբեջանում այսպես ինչ որ բի սարսանգի սինդրոմ առաջացած լինի հիդրոկայանների եւ ջրամբարների նկատմամբ հատուկ սեր ունեն եւ այդ սարսանգի սինդրոմը տարածվում է նաեւ այլ ջրամբարների վրա, ինչի հիվանդության եւս մեկ ախտորոշում է հայտարարել է Դավիթ Բաբայանը։ Այս ախտորոշումներն անելուց հետո Ամեն դեպքում Դավիթ Բաբայանը հայտարարեց, որ որևէ փոփոխություն մեր սահմանների վրա չկա։ Սույն ախտորոշումները տալուց հետո մենք հայտարարում ենք, որ այդ մարդը իր արտահայտած մտքերը եւ այդ պետությունը ուղակի նորմալ չեն, ասել է նա. Քաշադեղի շրջանում սկսվել են գառնանացան հացադիկայիների ցանքսի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Այդ վարչակազմի աշխատակազմի բարձության տեղեկանքով ընթանում են հացադիկի գառնանացանի աշխատանքներ։ Պայքին բացակով հարավային ծևի 32 համայնքներում ընդհանուր կատարվել է մոտ 1600 հեկտար հերք եւ 600 հեկտար ցանք։ Հարավային քաղաքային համայնքներից Կոքսականի հացահատիկի հանքատարակներում հիմնականում կատարվել է աշնանացան եւ իրականացվել է 40 հեկտար հեչ։ Գյուղական համայնքներից հացահատիկի ամենաշատ կառնանացան 100 հեկտար, հաճար կատարվել է ծակաբերտում։ Հաջորդ տեղում իշխանաձորն է։ 60 հեկտար հաճարի ցանցով երրորդ տեղ Հայկազյանն է։ Ընդհանուր ցանց կատարել են ընդամենը 14 համայնքներում։ Օրենի կանոնացան կատարվել է միայն գետամեջում ընդամենը 50 հեկտար։ Կարու կանոնացան կատարվել է 6 համայնքում, ընդհանուր 86 հեկտար։ Սա համայնքներում է կատարվել է ընդհանուր 448 հեկտար հաճարի ցանկ։ Գյուղարչամբեր Տեգան Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ կանոնացանում զուգահեռ աշնանացան արտերում կատարում է պայքարը մտանման կրծողների եւ այլ վնասվածքների դեմ։ Նշեց նաեւ, որ դեպքերի աճը բավարար է։ Կարևորեց եւս մի հանգամանք, որ անասնապահներ անտերության չմատնեն իրենց անասուններին։ Արդեն գրանցվել են դեպքեր, որ անտերության թողնված նավերը վնաս է հասցրել հողօգտագործողներին։ Շրջանը հարավային թևում արդեն ծաղկել են նշանները, տանձենները, ծիրանենները եւ այլ երկաթուց առատեսակներ։ Այդ եւ խաղողի այգիներում կատարվում է էսման հողի փոխեցման բուժման աշխատանքներ։ Արին խոստումնալից է բերկատվության առումով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2016 թվականի ընթացքում Հադրութի շրջանի Արաքսավան համայնքում Արաքսի հովիտ տեղամասում կհիմնվի ուսանողական ուսումնափորձնական արտադրական բազա։ Այն կառուցվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի եւ Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի ուսանողական խորհրդի աջակցությամբ։ Այն բաղկացած է լինելու վարչական շենքից, հանրակացարաններից եւ օժանդակ կառույցներից։ Բազան ստեղծելով հնարավորություն կընձեռվի agrarային համալսարանի ուսանողներին էին իրենց ուսումնական եւ գիտարտադրական գործունեությունը ծավալը նաեւ Արցախում։ Այս հնարավորությունից օգտվելու են նաեւ բոլոր ուսանողական կառույցները։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ երիտասարդների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման հիմնախնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվի ուսուցողական դասընթաց։ Այս մասին ասել է կազմակերպության հիմնադիր Ավետիք Հարությունյանը, նշելով, որ դասընթացը նախատեսված է 18-ից 30 տարեկան երիտասարդների համար։ Ծրագրի նպատակն է երիտասարդների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակն իրենց իրավունքների, ազատությունների եւ պարտականությունների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ մեթոդական օգնություն ցուցաբերել առօրյա կյանքում հանդիպող իրավական հարցերի լուծման գործում, ասել է Ավիդիկ Հարությունյանը։ Դասընթացները տեղի կունենան մարտի 24-ից 25-ը, ինչպես նաեւ ապրիլի 1-ից 2-ը Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համասարանում։ Արցախում ավարտվել է առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանը, նշելով, որ հանրապետական փուլին մասնակցած 396 աշակերտից Երևանում կայանալիք եզրափակիչ փուլին կմասնակցեն 69-ը։ Նրա խոսքով այս տարի եզրափակիչ փուլին առաջին անգամ աշակերտները մասնակցելու են նաև գերմաներեն եւ ֆրանսերեն լեզու առարկաներից։ Նախարարության մասնագետը գոհացուցիչ է համարել առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի արդյունքները եւ հույս հայտնել, որ եզրափակիչ փուլում նույնպես գիտելիքների բարձր ցուցանիշներ կարձանագրվեն։ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունը հարկային իրավախախտումների դեմ պայքարի հայեցակարգի շրջանակներում հսկողական միջոցառումներ է իրականացնում ուղղված փաստաթղթավորման բաժների պահպանմանը։ Այս համատեքստում ֆինանսների նախարարությունը հանդես է եկել կոչով, դիմելով հանրապետության տարածքում մեծածախ առևտրի ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին, առաքիչներին, ապրանքների մատակարարման գործարքներ իրականացնելիս պարտադիր տրամադրել ներդրել օրենսդրությամբ սահմանված հաշիվ ապրանքագրեր, իսկ մանրածախ արևտրի ոլորտում գործող սուբյեկտներին խանութների կրպակների տաղավարների միջոցով այն պահանջել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 14-ից 15-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Հունաստանի Հանրապետություն, ուր հանդիպումներ կունենա Հունաստանի բարձրագույն ղեկավարության, ինչպես նաև հայ համայնքի եւ նրա մաս կազմող հայկական ավանդական կուսակցությունների ներկայացիչների հետ։ Աթենքում նախատեսված է հայ-հունական երկկողմ հարաբերությունների խորացմանն ու մի շարք ոլորտներում համագործակցության զարգացմանն ուղղված փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն։ Այցի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը Հունաստանի նախագահի հետ Աթենքի բյուզանդական եւ քրիստոնեական թանգարանում ներկա կգտնվի Հայաստան Արարատի ոգին խորագրով ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Հունաստանից Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մարտի 15 Մեկին պաշտոնական այցով կմեկնի Կիպրոս, որտեղ եւս հանդիպումներ կունենա երկրի նախագահի, խորհրդարանի ղեկավարի, տեղի հայ համայնքի, ինչպես նաեւ համայն Կիպրոսի arczepiskopos-ի հետ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու տոները նշանավորելը եւ ուխտագնացությունների միջոցով հավատքը ամրապնդելը վիրահայոց թեմի երիտասարդական բաժնի գործնեության նպատակներից մեկն է։ Օրերը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապանտնելու հիշատակության օրվա կապակցությամբ վիրահայոց թեմի երիտասարդական բաժինը ուխտագնացություն կազմակերպեց Ախալցեխի նույնանուն հինավուրց եկեղեցի։ Ուխտագնացություն իրականացվեց վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի առաջարկությամբ եւ աջակցությամբ Թուրքիայի մայրաքաղաքական կրայում Կիրակի տեղի ունեցած խոշոր պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 34-ի, վիրավորների թիվը 125 է։ Նրանցից 19-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ցաներ։ Ներքին գործերի նախարար Էվքան Ալան հայտարարել է, որ Անկարայում Քզլայի ավտոբուսի կանգառում տեղի ունեցած պայթյունը ահաբեկչություն է։ Պայթեցվել է կայանված պայթուցիկով լի ավտոմեքենա։ Թուրքիայի իրավապահները պարզել են մարտի 13-ի երեկոյան Անկարայում ռումբով բեռնված մեքենան պայթեցրած մահապարտի ինքնությունը։ Անկարայի Քզլայի շրջանում պայթյունն իրականացրել է Բալաքեսիրի համասարանի ուսանողի Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության անդամը լինելու մեղադրանքով դատական գործի մեջ ներգրավված Սեհեր Չաղլա Դեմիրը մարզասերների համար։ Մոսկվայում ընթացող աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը երրորդ տուրում Սևերով մրցեց Բուլղարացի Վեսելին Տոպալովի հետ եւ վստահ հաղթանակ դարավ։ Սա Լևոն Արոնյանի առաջին հաղթանակն էր այս մրցաշարում։ Առաջին երկու տուրերում հայ գրոսմայստերը խաղացել էր ոչ ոքի եւ այժմ ունի երկու միավոր։ Արոնյանը հավասարվեց առաջատարներ Վիշվանաթան Անանդին եւ ռուսաստանցի Սերգեյ Սերգեյ Կարյակինին, ովքեր 3 օրից հետո եւս վաստակել են երկուական միավոր։ Այսօր հավաքնորդների մրցաշարում հանգստյան օր է։ Ռիգայում ընթացող հունահռոմեական մշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում բրոնզե մեդալի համար գոդեմարտում Կարապետ Չալյանը մրցեց ադրբեջանցի Էլվին Մուրսալիևի հետ։ 75 կիլոգրամ քաշային Չալյանը հաղթեց 4-1 հաշվով եւ գրավեց երրորդ տեղը։ Չալյանը գոդեմարտում 8-0 հաշվով հաղթել էր Թուրքիայի ներկայացուցիչ Էմրա Սուլեյման Կուսին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարար եղանակ, անձրև, վարկյանում 2-ից 7, հետագա ուժեղացման մինչև 20 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։